Tīrības zieda smarža. Zināmā mērā iekšējā tīrība ir atkarīga no ārējās tīrības. Ja ejat dušā un valkājat tīras drēbes, ja jūsu ķermenis ir maksimāli tīrs, tas vairo jūsu iekšējo tīrību. Patiesa iekšējā tīrība ir nemitīga mūsu mūžīgā stūrmaņa visaugstākā atminēšanās. Tā ir dzīva iekšējā altāra izjūta sirds dzīlēs – Tas ir bez gala grūtāk nekā iet dušā un uzturēt miesas tīrību. Bet ja jūs uzturat tīru savu ārējo dzīvi, tad tā noteikti vairos jūsu iekšējo apzināšanos un vienmēr palīdzēs jums atcerēties mūžīgo stūrmani. Piesaucot tīrību, jūs iznesīsiet priekšplānā savu iekšējo dievišķību. Sajūtiet, ka Dievs ir jūsos, ka tīrība ir jūsos – Jums tikai tā jāatklāja. Kādā veidā? Iztēlojieties sevī to, ko redzat sev apkārt un sajūtat kā tīru. Jūs varat attīrīt savu būtni, iztēlēt dziļi sevī sajūtot skaistu rozi vai lotusu vai arī kādu citu ziedu, kas jums patīk. Zieds ir pati tīrība. Pacentieties kļūt vienoti ar zieda apziņu vai zieda tīrību. Šodien tā ir iztēle, taču, ja turpināsiet iztēloties piecas vai desmit dienas, mēnesi vai divus, tad noteikti ieraudzīsiet un sajutīsiet sevī ziedu. Sākumā varat to iztēloties, taču vēlāk jūs noteikti sajutīsiet zieda esamību, un tad automātiski zieda smarža un tīrība nonāks jūsos, lai attīrītu. Rīt agrumā paskatieties uz ziedu, un ieelpojiet tā smāžu. Tad palūkojieties uz rīta sauli, cik tā ir skaista. Vakarā paskatieties uz mēnesi. Vai saskatāt tajā, ko netīru? Paskatieties uz sveces liesmu, un jūs ieraudzīsiet, ka tā ir pati tīrība. Iztēlojieties, ka tā sadedzina visu netīrību jūsos. Skatīšanās uz jebko, kas dod mums tīrības sajūtu, palīdzēs jums attīrīt savu dabu. Vēl meditācijas laikā varat mēģināt apzināti ieelpot tīrību. Sākumā varbūt vajadzēs izmantot iztēli, bet vēlāk jūs redzēsiet un jutīsiet, ka tā vairs nav iztēle. Kad jūsos ienāk tīrība, tā ir kā straume, kas plūs no galvas līdz pēdām, un viss jūsos tiek attīrīts. Attiecības liesma, allaž ir tava. Tu, allaž esi tīrības zieds.